Quick and Snow Show. Hi hi hi, xin chào các thính giả yêu mến của Quick and Snow Show không có một lý do nào có thể ngăn cản mỗi tuần chúng ta lại gặp nhau trong suốt hơn 10 năm qua. Phải không các bạn? Phải không Sino? Thật là không có một lý do nào, không một ai có thể ngăn cản Quyết không? Nghĩ kỹ trước khi phát ngôn chưa đấy. Bao giờ Quyết cũng làm thế, chứ không như Snow luôn làm ngược lại. Này, chỉ riêng câu trả lời thiếu thận trọng vừa rồi mà rất có thể nó sẽ trở thành lý do ngăn cản Quyết gặp thính giả mỗi tuần một lần rồi đấy. Snow nói cứ như Snow có toàn quyền với tên Quyết này á. Thử nghĩ xem Snow là cái gì của Quyết, chúng ta là gì của nhau? Không trả lời được đúng không? Ui chẳng có gì lạ Người thông thái không phải là người trả lời được mọi câu hỏi Mà là người biết im lặng trước những câu hỏi khó Thôi không trả lời được thì đọc thư này đi Đây là thư của bạn Cat ở số điện thoại 0979928100 địa chỉ email dòng sông hy vọng 88 2006 yahoo.com gửi đến abcz số điện thoại 0932 312 211 mưa mưa ảo ảo mưa vội vã mưa hối hả mưa không báo trước và em, em yêu anh, em nồng nhiệt, em đắm say, em ngây ngất, em dại khờ, em ngây thơ và em vô vọng. Em quá non nớt để xác định chính xác em nhận được gì và em quá ngu ngốc để trao đi quá nhiều khi mà em không biết em nhận lại được bao nhiêu. Mặc kệ mọi thứ, em cứ vô tư nhớ anh, vô tư đợi chờ dù chỉ là một tin nhắn, rồi em vô tư yêu anh từ lúc nào em không kiểm soát được. Em ngang nhiên cho trái tim em quyền tự mở cửa khi anh bước vào mà không mảy may lo lắng như thể có ai đó sẽ có đủ quyền để làm đau trái tim em em thật ngu ngốc và dại khờ khi dành chọn tình yêu cho ai đó như thế phải không anh tưởng rằng em mạnh mẽ lắm tưởng rằng em lý trí lắm tưởng rằng em sẽ chẳng cần một bờ vai để nương tựa tưởng rằng sẽ chẳng cần một bàn tay mũm mĩm ấm áp ấp ủ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ em cần anh nói rằng anh yêu em nhưng dường như khi em yêu anh quá nhiều như hiện tại em không thể cứ yêu anh mà không đòi hỏi được anh yêu lại Em khắc khoải, em bấp bênh, em ghen bóng gió với những ý nghĩ dớ dần tự em nghĩ ra. Em chờ đợi, nhưng lần này em đợi một thứ gì đó còn nhiều hơn chỉ đơn giản là một tin nhắn. Em biết dũng cảm nói lên em yêu anh còn đơn giản và dễ dàng gấp trăm lần nếu phải hỏi anh. Anh và em, chúng ta là gì của nhau? Cũng lại không có câu trả lời. Vậy phát bài hát thôi. <laughs> Đây là ca khúc From Sarah with Love của Sharon Corner. So many years we were friends and yes I But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind. I thought that I could never fear for you. The passion and love you were feeling, and so you left for someone new. And now that you're far and away, I'm sending a letter. Sarah with dreaming. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Nguyễn Thị Thùy Trang số điện thoại 0128 7949187 ở địa chỉ na.singlegirl@yahoo.com.vn. Một ngày nữa lại qua, sáng đến lớp, chiều đi làm đến gần 22 giờ mới về. Vắt kiệt hết sức lực, chỉ cần nằm thôi là có thể ngủ một giấc dài đến tận sáng hôm sau mà không nghĩ nổi thêm ra một điều gì nữa đã tự làm cho mình bận rộn từ lúc mở mắt ra nhưng vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ cứ tự nhiên đến như mưa thì phải rơi vậy người ta nói rằng Buồn thì kiếm cái gì đó để làm, đi đâu đó gặp gỡ mọi người sẽ hết buồn. Nhưng có hết buồn thật không? Anh cũng đã từng nói vậy đấy, nhưng anh và mọi người có làm được như thế không? Có hết buồn không? Có hết cảm giác thấy bút nhói trong lòng không? Khi mỗi buổi chiều nhìn mặt trời heo hắt ngoài cửa sổ, phố xá ồn ào nhao nhác, người ta về với người ta, còn mình thở dài và chỉ một mình mình mà thôi. Mỗi sáng dậy tự cười với mình một cái trong gương, hát ong ỏng trong khi luồng lách vù vù trên đường đi học, gặp bạn bè gẹo người này người kia rồi cười tưởng như thế là xong nhưng những gì thuộc yêu thương hay niềm đau thì không cho phép con người ta có thể quên đi như phủi bụi được và cuộc sống làm sao không gặp những ngày mưa u ám làm sao tránh khỏi những tấm gương mà khi soi vào đó ta lại thấy quá khứ đã qua thấy những yêu thương từng là của mình những niềm vui niềm hạnh phúc từng làm mình rơi nước mắt và cả con người mình yêu thương và cũng yêu thương mình những lúc bất chợt như vậy mình thường tự cười nhạt im lặng bình thản để đến lúc tất cả không còn bình thản được nữa thì lại khóc nấc hay thở dài như chút cho vơi đi cái cồn cào trong lòng. Mình không để bạn bè thấy mình rơi nước mắt được, nhưng những gì đã ở trong lòng mình thì mặc nhiên không thể chối cãi. Mình không nói mọi người không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại. Kỷ niệm và nỗi đau không như những viên sỏi mà ta có thể nhặt ném chúng một cách vội vàng. Cùng với ca khúc Memories của Susan Boyle. god. Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Quick. Ừ. Quick có tin là khi yêu nhau, đôi lúc người ta phải thốt lên là tim mình đau lắm. Đó là một cảm giác rất thật, trái tim bị đau một cách cơ học chứ không chỉ là đau về tinh thần thôi. Trái tim tôi khỏe lắm, chẳng đau bao giờ và khi nói đau tim vì yêu hoàn toàn là cách nói cho văn vẻ thôi cho thêm phần lãng mạn của người trong cuộc thôi nhé thảo nào mà quyết luôn là người ngoài cuộc ở ngoài cho nó khỏe chẳng đau tim thì tôi đã rất đau tay vì hàng ngày phải mang vác hộ snow bao nhiêu là vật dụng cá nhân rồi nhưng mà đổi lại quyết được nghe bao nhiêu là tâm sự vui buồn của biết bao con người có gì sánh được không chỉ có việc được đọc thư là sánh được thôi nào đưa thư đây Thư của Trần Văn Công số điện thoại 0972346185, Địa chỉ email ước mơ xa xưa bna com gửi Huyền Trân số điện thoại 0169 Có lẽ đây là lần cuối anh viết cho em Chẳng để làm gì hết chỉ để nhẹ lòng thôi Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với anh Cả những đêm sau nữa Nhưng chuyện gì rồi cũng đi qua Dù có mệt mỏi hay gục ngã Thì vẫn phải tự động viên mình đứng dậy đi tiếp Mỗi ngày trôi qua không có em, khi nhớ đến em, con tim dường như nghẹt thở. Anh không nghĩ mình lại thấy đau như thế, vì anh quá yêu em hay vì một lý do nào đó. Vậy mà lại đau, đau lắm. Có lẽ vì đã tự dựng cho mình một niềm tin để bây giờ vỡ vụn. Giá như trước đây em đừng hứa với anh nhiều như thế, đừng cùng anh tô vẽ nhiều như thế, thì có lẽ giờ này sẽ nhẹ nhàng hơn. Giá như mình cứ là anh em như ngày đầu mới gặp, thì tình cảm tốt đẹp đó đã không mất đi. Nhớ lắm khoảng thời gian vui vẻ, anh biết em sẽ quên mau thôi và em cũng nghĩ rằng đây là cái kết nhẹ nhàng nhất. Nhưng anh cũng đã từng nói với em là anh sợ em sẽ thay đổi và cái điều mà với em là kết thúc nhẹ nhàng lại là không thể với người khác. Chẳng thể nhẹ nhàng được đâu khi con người ta chưa sẵn sàng đón nhận. Anh chẳng trách em vì điều đó, cũng không nghĩ em là người không tốt. Cũng là do anh, lẽ ra anh nên dùng cái đầu tỉnh táo chứ không phải con tim yếu đuối. Nhưng có lẽ đó là số phận. Khi anh và em gặp nhau, nên anh cũng chẳng trách mình vì anh đã luôn sống thật với tình cảm của chính mình và đã cố hết sức để giữ gìn chỉ là anh không nhận ra mình đang cố giữ điều không tồn tại có thể một ngày nào đó khi đã sẵn sàng anh sẽ tìm em như một người bạn nhưng bây giờ thì không thể trái tim anh sao mà chật hẹp quá nhỏ bé quá vậy anh sẽ không thể chứa tình bạn cùng lúc với tình yêu của anh dành cho em được sẽ vỡ tan ra mất nhưng nỗi đau tột cùng anh cũng đã trải qua thêm một lần nữa có lẽ cũng chẳng thể chết đi được nên xin em đừng cảm thông hay thương hại anh, anh không cần điều đó. Anh chỉ cố gắng giữ lấy khi tin rằng cả hai vẫn muốn, nhưng khi một người đã muốn buông tay thì níu lại bằng tình thương cũng chẳng để làm gì. Có thể sau này khi thời gian đi qua, anh sẽ tự cảm ơn mình vì mọi thứ. Nhưng bây giờ thì không thể, vì như thế là anh dối lòng. Anh chỉ mong em đừng làm ai đau như anh nữa, và nếu tìm thấy được hạnh phúc thì đừng vì bất cứ lý do gì để mà vuột mất vì cuộc đời ngắn lắm mà hạnh phúc thì lại quá mong manh gửi đến em ca khúc Goodbye My Lover của James Blunt you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. And I still hold your hand in mine, in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so so, I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so, I'm so. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Quyết quyết. Ừ. Một tình bạn tốt còn hơn là một tình yêu tồi đúng không? Đã là tình yêu thì không bao giờ tồi cả, chỉ có chúng ta nhầm lẫn mà thôi. Mà không phải Snow đang dắp tâm đánh đổi tình bạn tốt đẹp của chúng ta đấy chứ? <laughs> Quyết đừng lo, Snow mà đã đánh đổi thì luôn phải được những cái tốt hơn. <laughs> Quyết quá biết khả năng tính toán của Snow, không phải quảng cáo nữa đâu. Thế thì sao? Chẳng sao, hỏi vậy vì vừa đọc xong bức thư này. Đọc một mình thì có ý nghĩa gì? Đọc to lên cho mọi người cùng nghe nào. Ok, Thư của một thính giả số điện thoại 0935 534107 địa chỉ nem gạch dưới nâu 2001 a yahoo.com gửi Opa Luffy. Mỗi khi em nhớ Hà Nội, em lại nghĩ đến anh. Nhờ có anh, Hà Nội thật gần với em, khiến mùa đông Hà Nội ấm hơn với em. Có thể một số thứ đã đi qua giữa anh và em, nhưng cảm giác về lần đầu tiên được chạm vào Hà Nội và lần đầu tiên gặp anh sẽ không bao giờ qua đi mãi mãi hiện rõ trong từng cảm giác ngọt ngào của em. Đôi khi em mở lại những dòng nhật ký chat mà em và anh đã nói khi anh và em mới gặp nhau, em luyến tiếc lắm, vô tình đã đánh mất một thứ tình cảm quý giá. Em đã từng yêu anh, đã từng ghét anh, đã từng trách móc anh, đã từng nặng nề với anh, mục đích là để quên đi thứ tình cảm khiến cả hai đều mệt mỏi. Nhưng bây giờ em chợt thèm cái cảm giác vô tư như ban đầu, như khi em chưa đến Hà Nội. Đôi khi em phân vân giữa hai luồng suy nghĩ, có nên quay trở lại làm bạn không? Em sợ lỡ như anh không muốn làm bạn với em lỡ như anh hiểu lầm lỡ như em và anh chẳng thể như trước em thích cái lúc ngồi anh rủ em đi cà phê rồi đòi đánh đầu em như một món sữa chua đánh đá thích cái lúc em đòi đắp sân bay bằng bánh đa để anh đáp máy bay giấy xuống để đi uống cà phê cùng em thích cái lúc anh ngồi nghe em than thở về bệnh tật của mình thích cái lúc đi offline mấy đứa hét ầm tên anh rồi bay vào uýnh nhau đôi khi thấy hối hận vì mình đã vội vàng đánh đổi lấy tình yêu Giá như em biết nó không bền vững và luôn tràn đầy niềm vui như tình anh em thì em đã không để tim mình lạc bước. Mình làm bạn nhé anh, ông anh tốt. I don't love you like I loved you yesterday. Cùng với ca khúc I Don't Love You của My Chemical Romance. mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. email, số điện thoại 0169 604 0722 địa chỉ thiên thần gạch dưới ánh trăng 2001 a yahoo.com.vn gửi người tôi từng yêu gửi đến anh người đã cho em biết cảm giác của người đang yêu là như thế nào anh đã từng là bạn em như bao người khác vậy rồi đến một ngày em nhận ra là em đã yêu anh yêu anh thật lòng nhưng với anh em chỉ là người thay thế để cho anh nói chuyện những lúc anh và người yêu anh giận nhau ông trời cũng biết xếp đặt cho số phận khi người anh yêu say đắm lại là bạn của em nhưng cô ấy lại không yêu anh em đã bao lần nói với anh là em yêu anh nhưng anh thì luôn tìm mọi cách để được đến với người mà anh yêu lúc đầu em cũng buồn và đau lắm nhưng rồi em cũng quen dần và sống với tình yêu đơn phương của mình với em chỉ cần được nói chuyện với anh là đã đủ lắm rồi vậy mà em đã yêu anh được 6 năm rồi đó Chắc cũng tại vậy nên em luôn đi một mình, là mọi người cứ nghĩ là em không có người yêu, nhưng thật sự lúc đó em vẫn đang yêu đấy chứ. Trước đây đã bao lần em cố quên anh, nhưng rồi em nhận ra làm vậy chỉ làm em yêu anh nhiều hơn. Vậy nên mỗi lần em nhớ anh là em liền nhắn tin nói chuyện với anh. Thời gian qua đi, em không nghĩ là mình sẽ hết yêu anh, nhưng rồi em nhận ra những tin nhắn em gửi cho anh ngày càng ít đi em không còn lên mạng tìm kiếm hình ảnh của anh nữa, không còn chia sẻ công việc của bản thân cho anh nữa. Và rồi đến một ngày em cũng có thể nói với anh là em đã hết yêu anh rồi Hết thật sự Tạm biệt tình đơn phương của chính tôi Cùng với ca khúc Sick Enough To Die của Em Simon và Melo tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. email của Đinh Thị Ngọc Phương, số điện thoại 0165605 địa chỉ email nhóc hay buồn gạch dưới 1710a@yahoo.com, gửi Nobita. Một bức thư gửi cho anh không có hồi âm. Em tự bảo với mình có lẽ do một nguyên nhân khách quan nào đó nên bức thư ấy không đến được tay anh. Anh đã không đọc được, mà không đọc được thì sao? Mà anh viết thư lại được nhỉ? Một tin nhắn đã gửi cho anh nhưng không có tin nhắn trả lời. Em tự bảo với mình rằng có lẽ do anh đang bận làm bài tập lớn, làm đồ án, cũng có thể anh đọc tin nhắn rồi anh quên mất. Một cuộc gọi mà anh không nghe máy, cũng không máy bận. Em tự bảo với mình có lẽ anh ra ngoài và quên điện thoại ở nhà. Khi thấy có cuộc gọi nhỡ, anh lại gọi cho em ngay thôi. Một tuần anh không nhắn tin, không gọi điện. Em tự bảo mình không được nhắn tin hay gọi cho anh đâu, vì có thể sẽ làm phiền anh thì sao? Anh không bận, anh nhất định sẽ nhắn tin cho mình mà. Em biết giờ em và anh chúng ta là anh em là những người bạn không phải là một cái gì đó như mọi người vẫn nghĩ em biết giờ em và anh đều rất bận rộn với việc học hành và thi cử em và anh đều có những mục tiêu riêng nhưng anh có biết em cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho em những tin nhắn quan tâm hỏi han những mẩu chuyện cười vào ngày em ôn thi những quyển sách anh đưa em học những lời chúc buổi sáng tốt lành bữa trưa ngon miệng và buổi tối ngủ ngon em cảm thấy với em anh cũng là một người rất đặc biệt vào những ngày lễ trong năm anh nhắn tin chúc mừng với những câu nói thân thương. Anh qua nhà đón em, đèo em lang thang những con đường đầy sắc màu của Hà Nội. Anh là người bên em trong quãng thời gian tồi tệ ấy. Anh tuyệt lắm, anh biết không? Anh là người sau gia đình luôn động viên thi lại đại học một lần nữa, ngôi trường mà em thật sự yêu thích và cũng là ngôi trường mà anh đang học. Giờ em đang có rất nhiều cảm xúc này. Đôi lúc em thấy nhớ anh, tin nhắn viết rồi định gửi cho anh nhưng lại thôi em cũng chưa rõ tình cảm đó được mang tên gì và liệu anh có nghĩ như em không Giờ em đang cố gắng học hành thật chăm chỉ, sống hết mình, sẽ cười thật nhiều. Em sẽ chờ thời gian trôi qua, sẽ vẫn nhận lấy sự quan tâm của anh, sẽ quan tâm anh bằng những tình cảm thật trong em nữa. Em sẽ chờ đợi đến một ngày nào đó, đợi anh nói tình cảm mà anh dành cho em, hoặc anh sẽ không nói gì cả. Em sẽ chờ đợi đến một ngày nào đó, đợi anh có một ai đó. Lúc ấy em sẽ dừng sự chờ đợi của em lại. Em nghĩ là em không ngốc đâu, em có niềm tin vào sự cảm nhận từ trái tim của mình mà tin tưởng và đợi chờ cho đi là không nhất thiết phải nhận lại bởi hạnh phúc là khi làm người khác hạnh phúc. Gửi đến anh ca khúc Regular của Betty Young. 보통 남자를 만나 보통 사랑을 하고 보통 같은 집에서 보통 같은 아이와 보통만큼만 아프고 보통만큼만 기쁘고 행복할 때도 불행할 때도 보통처럼 만나 살고 싶었는데 거라고 보통 사랑하는 게 보통 여자들처럼 사랑받고 사는 게 Oh các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Yêu yêu yêu, sao mà nhiều thư tình thế nhỉ? Ừ, quả là rất khó khăn khi xung quanh mình mọi người yêu nhau, có thể vui có thể buồn nhưng dù sao họ cũng được yêu. Trong khi đó, Quick Snow thật sự thông cảm với Quick lắm lắm. Nhìn vẻ mặt của Snow không có một chút nào gọi là thông cảm ở đây cả chỉ có sự tinh quái của một kẻ phát hiện ra điểm yếu của người khác mà thôi. <laughs> À, vậy Quick thú nhận tình yêu là điểm yếu của Quick rồi nhá. Tình yêu là điểm yếu nhất của tất cả mọi người, đâu gì của riêng tôi. Như lời một câu hát, I need your love to make me stronger. Phải có tình yêu thì người ta mới có thể làm được nhiều việc. Tôi đang lon lonely mà Snow bắt tôi thực hiện hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác Chẳng phải là quá đáng hay sao Tôi cho đọc thư hết đi Tôi hết cả hơi rồi này <laughs> Thư của Khuất Quyền ở số điện thoại 0973161621 Địa chỉ mansari gạch dưới kvq a còng yahoo.com Gửi Kiều Hương Giang ở số điện thoại 0169xxx1992 anh là một chàng trai yếu đuối không thể quên em quên những kỷ niệm nho nhỏ cùng em mặc dù với em nó chưa bao giờ là tình yêu anh sai vì mình quá yếu đuối, sai vì đã hy vọng, đã mơ mộng vào thứ tình cảm này, tình cảm mà anh không biết phải định nghĩa là gì nữa. Thôi cứ như em muốn, em là em gái, còn anh là anh trai. Em biết không, anh đã hy vọng rất nhiều đấy, đã dành cho em tất cả những gì anh có thể. Thời gian qua anh đã có bao kỷ niệm, vui rất nhiều nhưng cũng buồn không ít. Mùa xuân anh cùng em dạo khắp Hà Nội, đi qua từng con phố, qua những công viên xanh mát và cả những lần được xem phim cùng em nữa sẽ là những kỷ niệm mà anh không thể quên và rồi mùa hè đến, sau những gì đã xảy ra, anh đã hiểu được một điều, anh không phải là người đàn ông mà em cần và cũng không phải là người mang lại cho em cái cảm giác gọi là yêu. Có lẽ do tình cảm của anh chưa đủ lớn để hàn gắn vết thương vì mối tình của em trước đây. Đã đến lúc anh phải chấp nhận sự thật, phải quên em rồi, dù chưa làm được, dù đã quyết tâm nhiều lần nhưng anh vẫn muốn nói, tình cảm của anh là chân thật, dù sao anh cũng cảm ơn em vì đã mang lại cho anh cảm giác ấy dù anh mới chỉ biết cho đi chưa biết đón nhận nó sẽ như thế nào sẽ hạnh phúc lắm phải không em? Gửi đến em lời chúc tốt đẹp nhất cùng bài hát mà anh và em cùng thích Wait for you của Elliot Yamin. Và đây sẽ là lần cuối cùng anh nghe bài hát này vì nó đã không còn ý nghĩa với anh nữa rồi. felt nothing in the world like this before Now I'm missing you and I'm wishing you would come back through my door Ooh, why did you have to go? You could have let me know So now I'm all alone Girl, you could have stayed but you wouldn't give me a chance With you not around, it's a little bit more than I can stand Ooh and all my tears, stay, keep running down my face Why did you turn away? So why does your pride make you run and hide? Are you that afraid of me? But I know it's a lie, what you keep inside This is not how you want it to be So baby, I will wait for you Cause I don't know what else I can do I ran out of time If it takes the rest of my life Baby, I will wait for you If you think I'm fine, it just ain't true I really need you in my life No matter what I have to do I'll wait for you Been a long time since you called me in the world like this before Now I'm missing you and I'm wishing you would come back through my door Ooh, why did you have to go? You could have let me know So now I'm all alone Girl, you could have stayed but you wouldn't give me a chance With you not around, it's a little bit more than I can stand Ooh and all my tears, they keep running down my face Why did you turn away? So why does your pride make you run and hide? Are you that afraid of me? But I know it's a lie, what you keep inside This is not how you want it to be So baby, I will wait for you Cause I don't know what else I can do I ran out of time If it takes the rest of my life Baby, I will wait for you If you think I'm fine, it just ain't true I really need you in my life No matter what I have to do I'll wait for you Been a long time since you called me How could you forget about it just ain't like that. No, why can't you look at me? You're still in love with me. Don't leave me crying, baby. Why can't we just just start over again? Get it back to the way it was. If you give me a chance, I can love you right. But you're telling me it won't be enough. else I can do. Don't tell me I ran out of time. If it takes the rest of my life, baby, I will wait for you. If you think I'm fine, it just Are you that afraid of me? But I know it's a lie, what you're keeping inside. That is not how you want it to be. Maybe I will wait for you. Ooh, baby, I will wait for you. If it's the last thing düşer Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email candy số điện thoại 01234567789 ở địa chỉ candy gạch dưới candy 478 còng yahoo.com gửi ba của con số điện thoại 0978005704 mẹ kể lại rằng ngày còn nhỏ cứ đưa qua tay ba là con lại khóc ngày đó chẳng hiểu sao con lại sợ ba đến thế con lớn lên trong tình yêu của mẹ và ba những kỷ niệm còn đọng lại trong trí nhớ con là những khoảng thời gian có ba bên cạnh đó là những lần bị mẹ đánh, ba ngăn mẹ lại rồi dỗ dành con. Đó là những buổi chiều cùng ba thả diều trên bãi cỏ cạnh nhà mình. Đó là lần ba buộc tóc cho con đi học. Đó là những đêm mùa đông ngồi cạnh ba như một con mèo nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ ba, hạnh phúc và bình yên biết bao. Đó là những lần ba bảo con đọc đi đọc lại mỗi bài tiếng Pháp con học ở trường cho ba nghe. Tất cả trôi nhanh quá phải không ba? Ba không dịu dàng, lo toan chu đáo như mẹ con. Ba cũng biết cách thể hiện tình cảm như mẹ. Ba chỉ lặng lẽ đứng cạnh con, nhìn con lớn lên. Ba à, Ba biết không, chẳng biết từ bao giờ ba đã trở thành một điểm tựa của cuộc đời con. Ba là người con ngưỡng mộ nhất, là người đàn ông tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời con. Ngày hôm nay khi đã trưởng thành, đã ngồi trên giảng đường đại học, con muốn cảm ơn ba vì tất cả ba à. Cảm ơn ba vì ba đã là ba của con. Cảm ơn ba vì những gì ba đã làm cho con từ chiếc xích đu, con diều bằng giấy và cả cái kệ sách nữa. Cảm ơn ba vì ba đã yêu thương con, cho con biết thế nào là tình yêu vô bờ bến. Ba à, dù chưa bao giờ con nói ra, nhưng con yêu ba rất nhiều, hãy luôn ở bên cạnh con nha. Dù tương lai còn rất nhiều khó khăn và con biết con đường phía trước chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng con sẽ luôn cố gắng như ba đã từng cố gắng làm việc để nuôi con trưởng thành như ngày hôm nay. Anh chị thân, ba của em là một người ba rất tuyệt vời, là người em yêu thương nhất, kính trọng nhất và cần nhất cho cuộc đời em. Mong chị gửi tới ba em ca khúc Butterfly Fly Away của Miley Cyrus. Cảm ơn chị rất nhiều. Suck me in, turned out the light Kept me safe and sound at night Little girls depend on things like that Brush my teeth and combed my hair Had to drive me everywhere to do it all alone Make a living, make a home It must have been as hard as it could be And when I couldn't sleep at night Scared things wouldn't turn promise you there will come a day Butterfly fly away Turn around you were there The two of us made quite a pair That is little girl was here so fast. And yet I still don't understand. It's not anything we planned. Kinda makes you think it's meant to be. It's a destiny. I always knew the day would come. You'd stop crawling, start to run. Beautiful that's beautiful. you worry, hold on tight. I promise you. to do tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Quit and snow show.